Nie. Jasné, jasné. Ako sa voláš? Uh, neviem. Nemáš meno. no nejaké meno určite mám. Ale momentálne si sa nemôžem spomenúť. Uha, ty vyzeráš, že si brutálne vyrovnaná. Hej. Čudné. Viem. Viete o tom, že zblízka vyzeráte veľmi choro? Nezomierate však nie. Bravo? Są umierać é? mąż. Ciało nie może zmarć. Który... Nie moc umrzeć. Nie. Bugarski. A, bugaryzmus. Osprawiedliwiam się. Trochę nie, nie, ty si myslíš, že sa so mnou rozprávaš. Nerozumiem. Nie si skutočná. Čo? No? Oh. Cítim sa byť. Nie si. Nie si. Si len tu v mojej hlave. Prepač. Asi ťa prišiel nesklamal, ale si len pravil chemický zvrat. Ďalší sen. V televízii pred chvíľou tancovala Mary Lou a to je nemožné.